50 languages. เจ็ด सत หมายเลข संख्यावां ดิฉันนับ मैं गिनदा हां मैं गिनदी हां หนึ่ง สอง สาม एक दो तीन ดิฉันนับถึงสาม मैं तीन तक गिनदा हां मैं तीन तक गिनदी हां ดิฉันนับต่อไป मैं अग्गे गिनदा हां मैं अग्गे गिनदी हां สี่ ห้า หก चार पंज छे เจ็ด แปด เก้า सत अठ नौ ดิฉันนับ मैं गिनदा हां मैं गिनदी हां คุณนับ तू गिनदा है तू गिनदी है เขานับโอกินดาแฮหนึ่งที่หนึ่งเอกเปลาเปลีเปเลสองที่สองดูดูจาดูจีดูเจสามที่สามเต็น तीजा तीजी तीजे सी ठी सी चार चौथा चौथी चौथे हा ठी हा पंज पंजवा पंजवी पंजवे हो ठी हो छः ชे व ा छेवी छ ेวेเจ็ด ที่เจ็ดสัตสัตวาสัตวีสัตเวแปด ที่แปดอัฐอัฐวาอัฐวีอัฐเวเก้า ที่เก้านอ नौवा नौवी नौवें